illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ ภัยบูรณ์อภิปุณโน วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีพิสุทธ์ทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว กลองศึกของพวกกษัตริย์ท่าสารหะ เรียกว่า อนากะมีอยู่ เมื่อกลองอนากาศนี้ มีแผลแตก หรือลิ พวกกษัตริย์ทัสารหะ ได้หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่ม เสริมลงไปในรอยแตกของกล่องนั้นทุกคราวไป เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้ง หลายคราว เช่นนั้น นานเข้า ก็ถึงสมัยหนึ่ง ซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไป เหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่เสริมเข้าไปใหม่เท่านั้น Because once in the past the Sarahas had a kettle drum called the summoner. When the summoner became cracked, the Dasarahas inserted another pick. Eventually, the time came when the summoner's original drumhead had disappeared and only a collection of p e g s remain ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้น ในการยืดยาวฝ่ายอนาคต จะมีภิกษุทั้งหลาย สุดตันตะ คือตัวสูตรส่วนที่ลึกซึ้งเหล่าใด ที่เป็นคำของตราคตเป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา เมื่อมีผู้นำสุตตันตะ เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอกลับไม่ฟังด้วยดี ไม่เงี่ยหูฟัง กลับไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และกลับไม่สำคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน ส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่มีนักกวีแต่งขึ้นใหม่ เป็นคำร้อยกรอง ประเภทกาบกรอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิต เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอเหล่านั้นกลับฟังด้วยดี กลับเงี่ยหูฟัง กลับตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึง และสำคัญไปว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน ความอันตรธานของสุดตันตะ คือส่วนสูตรที่ลึกซึ้งเหล่านั้น ที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา จะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ so too pickles the same thing will happen with the pickles in the future when those discourses spoken by the Tathagata that are deep, deep in meaning, supramundane, dealing with emptiness, are being recited, they will not be eager to listen to them, nor lend an ear to them, nor apply their minds to understand them, and they will not think those teachings should be studied and mastered. But when those discourses that are mere poetry, composed by poets, beautiful in words and phrases, created by outsiders, spoken by their disciples, are being recited, they will be eager to listen to them, will lend an ear to them, to apply their minds to understand them, and they will think those teachings should be studied and mastered. In this way, because those discourses spoken by the Tathagata that are deep, deep in meaning, supramundane, dealing with emptiness, will disappear. ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบริษัทในกรณีนี้ สุดตันตาเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่ เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอน มีอักษรสละสวย มีเพียงชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจะไม่ฟังด้วยดี ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ตัวถึง และไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน Here in this kind of assembly when those discourses are being recited that are mere poetry composed by poets beautiful in words and phrases created by outsiders spoken by their disciples. The bhikkhus do not want to listen to them, do not lend an ear to them, or apply their minds to understand them. They do not think those teachings should be studied and learned. ภิกษุทั้งหลายส่วนสุดตันตะเราได้ที่เป็นคำของตถาคต มีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญตา เมื่อมีผู้นำ สุตันตะ เหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า ข้อนี้เป็นอย่างไร มีความหมายกี่นัยะดังนี้ ด้วยการทำดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมที่ปิดอยู่ได้ธรรมะที่ไม่ปรากฏ เธอก็ทำให้ปรากฏขึ้นได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัย เธอก็บรรเทาลงได้ภิกษุบริษัทเหล่านี้แหละ เราเรียกว่า บริษัทที่มีการลุล่วงไปได้ ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเองหาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่าง ของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่จะเป็นบริษัทที่เลิศแหละ but when those discourses spoken by the Tathagata are being recited that are deep, deep in meaning, supramundane, connected with emptiness. The bhikkhus want to listen to them, lend an ear to them, and apply their minds to understand them. They think those teachings should be studied and learned. And having learned those teachings, they interrogate each other about them, examine them thoroughly, asking how is this? What is the meaning of this? They disclose to others what is obscured and elucidate what is unclear, and dispel their perplexity about numerous perplexing points. This is called the assembly, trained in interrogation, not in vain talk. And this kind of assembly is the foremost ภิกษุทั้งหลาย ที่ตั้งแห่งความเกียดคร้านแปดอย่างเหล่านี้ มีอยู่ แปดอย่าง คือในกรณีนี้ การงานที่เธอจะต้องกระทำมีอยู่ แต่ว่าเธอผู้นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ก็การงานเป็นสิ่งที่เราจะต้องกระทำ แต่ถ้าเมื่อเราไปทำการงานนั้นอยู่กายก็จะเหน็ดเหนื่อย เอาเถิดถ้าใครในตอนนี้เราจะนอนใช้ก่อน ดังนี้ เธอนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้ง นี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้าน ข้อที่หนึ่ง pickles. There are these eight grounds of laziness. What eight? Here, a pickle has to do some work. It occurs to him, I have some work to do. While I am working, my body will become tired. Let me lie down. Then he lie down. He does not arouse energy for the attainment of as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the first ground of laziness ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก การงานที่เธอกระทำเสร็จแล้วมีอยู่ แต่เธอผู้นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ก็เราได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็แต่เมื่อเราไปทำการงานนั้นอยู่ กายของเราก็เหน็ดเหนื่อย เอาเถิดถ้าใครในตอนนี้ เราจะนอนเสียก่อนดังนี้ เธอนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำไปแจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำไปแจ้ง นี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจกร้านข้อที่สอง Again, a piku has done some work. It occurs to him thus: I have done some work. Because of the work, my body has become tired. Let me lie down. Then he lie down. He does not arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of as yet unachieved for the realization of the as yet unrealized. This is the second ground of laziness. บิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก คือหนทางอันเธอจะต้องเดินมีอยู่ แต่เธอนั้นก็มีความคิดอย่างนี้ว่า ก็หนทางเป็นสิ่งที่เราจะต้องเดิน แต่ถ้าเมื่อเราไปเดินทางอยู่กายของเราก็จะเหน็ดเหนื่อย เอาเถิดถ้าไกลในตอนนี้ เราจะนอนเสียก่อน ดังนี้ เธอนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้าน ข้อที่สาม again one has to make a trip it occurs to him thus, I have to make a trip. While traveling, my body will become tired. Let me now lie down. Then he lie down. He does not arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the third ground of laziness พิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก คือหนทางที่เธอเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอยู่ แต่เธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ก็เราได้เดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็แต่เมื่อเราเดินทางนั้นอยู่ กายของเราก็เหน็ดเหนื่อยเอาเถิดถ้าใครในตอนนี้ เราจะนอนใช้ก่อน ดังนี้ เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียดคร้านข้อที่สี่ Again one has made a trip it occurs to him thus I have made a trip while traveling my body has become tired. Let me now lie down. Then he lies down. He does not arouse energy for the attainment of as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the fourth ground of laziness. ภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีกคือเธอในกรณีนี้ เที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านหรือนิคม ไม่ได้อาหารที่เลวหรือประณีต เต็มตามที่ต้องการเธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อเราเที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านหรือนิคม ไม่ได้อาหารไม่ว่าจะเลวหรือประณีต เต็มตามที่ต้องการ กายของเราก็เหน็ดเหนื่อยทำอะไรไม่ได้ เอาเถิดถ้าใครในตอนนี้เราจะนอนเสียก่อน ดังนี้ เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารบความเปลี่ยนนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียดคร้านข้อที่ห้า Again one has walked for alms in a village or town but has not gotten as much food as he needs, whether cross all excellent. It occurs to him, I have walked for alms in the village or town, but did not get as much food as I need, a cross, all excellent. My body has become tired and unwieldy. Let me now lie down. Then he lies down. He does not arouse energy for the realization of the as yet unrealized. This is the fifth ground of laziness. อีกสุดทร้ไหนายก็อื่นยังมีอีกคือเธอในกรณีนี้เที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านบรินิคมได้อาหารเลวหรือประณีตเต็มตามที่ต้องการแล้ว แต่เธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อเราเที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านบรินิคมเ ได้อาหารเลวหรือประณีต เต็มตามที่ต้องการแล้ว และกายของเราก็เป็นกายที่หนัก เหมือนเมล็ดถั่ว ถูกแช่น้ำพองทำอะไรไม่ได้ เอาเถิดถ้าไกล ในตอนนี้ เราจะนอนใช้ก่อนดังนี้ เธอนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียรกร้านข้อที่ 6 again one has walked for alms in a village or town and has gotten as much food as he needs whether r o s s or excellent it occurs to him I have walked for alms in the village or town and gotten as much food as I need, whether gross or excellent. My body has become as heavy and unwieldy as a heap of wet beans. Let me now lie down. Then he lies down. He does not arouse energy for the achievement of as yet unachieved, for the attainment of yet unattained, for the realization of as yet unrealized. This is the sixth ground of laziness. มิสุทธิ์ทงหลายก็อื่นมีอีก คือมีอาพาธเล็กน้อยเกิดขึ้นแก่เธอมีอยู่เธอผู้นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าเพราะอาการป่วยเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา มีข้ออ้างเพื่อจะนอนมีเหตุผลควรที่จะนอน เอาเถิดถ้าไร เราจะนอนเสียก่อน ดังนี้ เธอนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารบความเปลี่ยน นี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียดร้าน ข้อที่ 7 again one is a little ill it occurs to him thus I am a little ill I need to lie down let me now lie down Then he lies down. He does not arouse energy for the realization of the as yet unrealized. This is the seventh ground of laziness. วิสุทธิ์หลายข้ออื่นยังมีอีก คือเธอนั้นได้หายจากความเจ็บไข้แล้วไม่นานเธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ก็เราเพิ่งหายจากความเจ็บไข้อย่างหนักแล้วไม่นาน กายของเรายังอ่อนเพลีย ยังไม่ควรจะทำอะไร เอาเถิดถ้าไกล เราจะนอนใช้ก่อน ดังนี้ดังนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารุ้ความเบียน เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำไม่แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำไม่แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียดคร้านข้อที่ 8 Again, one has recovered from illness. Soon after recovering, it occurs to him thus, I have recovered from illness. I have just recovered from illness. My body is still weak and unwieldy. Let me now lie down. Then he lies down. He does not arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the eighth ground of laziness. พิสูจทั้งหลาย สิ่งที่ใช้เป็นพืช มีห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างคือ พืชที่เกิดจากเง่าหรือราก คือมูลพืช พืชที่เกิดจากต้น ขันธพืช พืชที่เกิดจากตาหรือผล คือพลุพืช พืชที่เกิดจากยอด คืออักขพืช และพืชที่เกิดจากเมล็ดเช่นข้าวเป็นต้น คือปีชะพืชเป็นที่ห้า Pickles There are these five kinds of seeds. What five? Root seeds, stem seeds, joint seeds, cutting seeds, and germ seeds as the fifth. ถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้ ยังไม่ถูกทำลาย ยังไม่เน่าเปื่อย ยังไม่แห้งเพราะลมและแดด ยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดี แต่ดินและน้ำไม่มี ภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้ จะพึงเจริญงอกงามได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าพิกุส if these five kinds of seeds are unbroken unspoiled undamaged by wind and sun fertile securely planted but there is no earth or water Would these five kinds of seeds come to growth, increase, and expansion? No, Venerable ภิกษุทั้งหลาย แต่ถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้ ยังไม่ถูกทำลาย ยังไม่เน่าเปื่อย ยังไม่แห้งเพราะลมและแดด ยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่ และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดี ทั้งดินและน้ำก็มีด้วย สิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านั้นจะบึงเจริญงอกงามไปบูญได้ อย่างนั้นไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้า If these five kinds of seeds are unbroken, unspoiled, undamaged by wind and sun, fertile, securely planted, and there is earth and water, with these five kinds of seeds come to growth, increase, and expansion? Yes, Venerable Sir. ภิสุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้น วิญญาณทิติ คือที่ตั้งของวิญญาณสี่อย่าง ได้แก่รูป เวทนา สัญญา และสังขาร พึ่งเห็นว่าเหมือนกับดิน ความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน พึ่งเห็นว่าเหมือนกับน้ำ วิญญาณที่ประกอบด้วยใจ คือเห็นว่าเหมือนกับพืชสดทั้งห้า b e c u s e the four stations of consciousness should be seen as like the earth element t h e l i g h t and lust should be seen as like the water element consciousness together with its nutriment should be seen as like the five kinds of seeds วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัย มีความเพลินคือนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้ consciousness b e c a u s e while standing might stand engaged with form, based upon form, established upon form, with a sprinkle of delight, it might come to growth, increase, and expansion. วิญญาณซึ่งถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัย มีความเพลินกินันที่เป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้ Consciousness while standing might stand engaged with feeling based upon feeling established upon feeling with a sprinkle of delight it might come to growth increase and expansion วิญญาณซึ่งถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิคือความเพลิน เป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญงอกงามใบบุญได้ Consciousness while standing might stand engaged with perception based upon perception established upon perception, with a sprinkle of delight, it might come to growth, increase, and expansion. วิญญาณซึ่งถือเอาสังขารตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์ มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงาม ภัยบูนได้ Consciousness while standing might stand engaged with volitional formations based upon volitional formations established upon volitional formations with a sprinkling of delight it might come to growth increase and expansion ภิกษุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราจะบัญญัติซึ่งการมาการไป การจุติ การดุบัติ ความเจริญความงอกงาม และความไพ่บูรณ์ของวิญญาณ โดยเว้นจากรูป เว้นจากเวทนา เว้นจากสัญญา เว้นจากสังขารดังนี้นั้น นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลย Pickles if one has abandoned lust for the form element, with abandoning of lust, the basis is cut off. There is no support for establishing the consciousness. If he has abandoned lust for feeling element, for the perception element, for the volitional formations element, for the consciousness element, with the abandoning of lust, the basis is cut off. There is no support for the establishing of consciousness. Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอน และพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโน วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี